بوك تو خمسة وثلاثون في المطار Am Flughafen Am Flughafen من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. هل هذا طيران مباشر؟ Ist das ein Direktflug? Ist das ein Direktflug? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Bitte einen Fensterplatz. Nichtraucher. من فضلك أريد تأكيد الحجز Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. من فضلك أريد إلغاء الحجز Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. من فضلك أريد تعديل الحجز. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Sind noch zwei Plätze frei? Sind noch zwei Plätze frei? لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. متى نهبط؟ Wann landen wir? Wann landen wir? متى نصل؟ Wann sind wir da? Wann sind wir da? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? هل هذه حقيبتك؟ Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihr Koffer? هل هذه شنطتك؟ Ist das Ihre Tasche? Ist das Ihre Tasche? هل هذه أمتعتك؟ Ist das Ihr Gepäck? Ist das Ihr Gepäck? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? عشرين كيلو 20 كيلو. 20 Kilo كم؟ فقط عشرين كيلو؟ Was? Nur 20 كيلو؟ Was? Nur 20 كيلو؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.com دي إي e لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية